te dije que no vaya. Te fuiste igual y me vine y te reborracha. Últimamente tú tienes cara de mala. Ya no te importa, solo te importa la farra. Te fuiste al baile, yo te dije que no vaya. Te fuiste igual y me vine y te reborracha. Últimamente tú tienes cara de mala. Ya no te importa, solo te importa la farra. Ah, esa guacha está casada, solo quiere tun tun tun Esa guacha está casada, solo quiere. me interesa si te vas con otro gato. Si yo te dije, tú que no soy celoso. Te paso a buscar y vamos a la cama un rato sube y baja y yo te lo roce. Ahora todo viene cuando la pita destroce. Es una divina y con el culo más grandote. Tote, tote, tote, tote, tote, tote. Con el culo más grandote. Tote, tote, tote, tote, tote. Nos fuimos en la moto, mami, estoy que floto. Qué hermoso tu toto. Cuando cuelgo, mami, agárrate fuerte. Tú tienes ese toto que me vuelve loco. Ya saqué la loto, tu shortcito corto pide que acelere. Si tu novio no se entera, ahora sí, vamos a mandarle perreo. Nen, nen, nen, nena meneando en la discoteca che. Mueve los cachetes, sobrando de que tener. La nota somos nosotros y todavía no cotice. Estamos en busca de los azules que nos llegan por De cocota, tu novio no importa. Un saque de tu sí y pa'l piso de unas gotas. Tuya mal educada, vos estás repotra. Como yo no gané el kini, me gané la lota. Ando tranquilo, yo no me desespero. no pone peros. Ando tranquilo, yo no me desespero. Con cinco culitos arriba de mi pelotero. Ya que abajo guacho hasta cuando estaba en cera. Que no te da cabida, acá no pone peros. Los, los, del chiche pa' que más o menos vayan entonando. Quiero grandes y que todos los culos rebotando. Los del chiche pa' que más o menos vayan entonando. Quiero grandes y que todos los culos rebotando. Mami, yo soy el TH. dice de to vaya.